Die baie welkom vanmorgen, allemaal van julle. Ek wil sommer vir julle vraag vanmorgen. Hoekom is jy eindelijk hier? Ek wil jy ons vir een oomlik sommer net stil word en besin. Hoekom is jy hier? Hoekom is jy redig vanmorgen hier? Dit bykie daar. Uh, ehm, ek dink ons het nodig, jy weet baie keer wat met ons gebeur is, ons, ons gaan dier die acties, ons doen sekere goeders, dis ons gewoonte, is ons gebruik, is een goeie gebruik. Maar, ek wil amper sê, tot die mate wat jou verwachting is, tot die mate, gaan die verwachting, gaan die behoefte van jou vervul, gaan jy ontvang dit wat jy kom soek. En dan wil ek vir jou vra, ek wil jy ons met so oomlik stil word vanmorgen, en ek wil vir jou vra, formuleer in jou eie gemoed, wat is jou behoefte vanmorgen? Wat is rechtig jou behoefte? Waarvoor, waarvoor staan jy vir oogend voor die Heere? Kom ons word so oomlik stil. Vader, U is die een wat ons harte ken, wat diep in kyk, wat sien wie ons is. Dit is voor U wat ons buig vanmorgen. Dit is voor U wat ons met vrymoedigheid ons hart kom oopmaak, sê Heere, dit is die diepste begeerte, dit is die behoefte van my hart. Dank U Heere dat U hier is, en dat U begeerig, dat U woord self sê, met jaloersheid begeer die geest wat in ons woord, om die beloftes, ons nood, ons behoefte, die behoefte na ware vervulling, om dit in ons vol te maak. Ons eer u daarvoor. Dank u Heere dat u hier is, in ons midde is vanmorgen. In Jesus' naam. Amen. As iemand een woord vir ons het, wil ons luister daarna graag, dankie. Um, ek so, ons, ons het al vir hoe lang werk mens uit Romeine uit en, en het ons hierdie kostbare oortuiging ons harte oor, oor die woord gerechtigheid en, en wat Jesus vir ons werkelijk aan die, aan die kruis kom doen het en dat gerechtigheid rechtig 'n toestand is waarin ons verkeer. Geregtigheid is regtig iets wat jy in jou sak sit en sê, "Oké, okay, ek is geregverdig en ek is die geregtigheid van God nie, maar maar geregtigheid is die toestand, is dit waarin ek verkeer, dis die posisie waarin ek verkeer op 'n spesifieke oomblik. Ek kan nou vanuit geregtigheid wandel, maar net nou vanuit vrees wandel. So om oortuig te word van die posisie wat Jesus Christus vir ons verdien het en en dat dit niks met my te doen het nie. Ek kan dit nie verdien nie. Ek kan nie werk daarvoor nie. Ek kan nie goed wees daarvoor nie. Dis dis opsit hierdie wete van maar Jesus het dit vir my gedoen. En ek sit hierdie naweek sommer net en dink Saterdag spesifiek en oor dat ons so maklik ehm um, uit genade uit kan verval en teruggaan na die wet toe. Uh en om terug te gaan na die wet toe is maar net om weer te sê ek moet Bybel lees, ek moet bid, ek moet goed doen. En dan bring dit my ek kan nie onder genade wees en onder wet wees nie. So die keuse is konstant om in my denke vanuit geregtigheid toe te laat dat God se gees my kan bly oortuig dat Jesus dit alles vir ons gedoen het. En wat ek net hierdie naweek besef het weer is dat Ons kan ook in 'n gemaksone kom van sê nou goed die Here het dit vir my alles gedoen en nou doen ek niks, maar dis nie hoe geloof werk nie. Geloof is 'n aksie. Geloof is 'n is om vas te staan in 'n wete wat Jesus Christus gedoen het. Nou kom die wet, die wettisisme kom steel die geloof Wat is die geloof? Dis nie my geloof en ek moet harder glo en ek moet meer alles doen nie. Dis net om oortuig te wees, om te weet wat Jesus vir ons gedoen het. En geloof is die vaste wete dat Jesus die prys voluit betaal het, klaar dis afgehandel. En dis nie nou ek moet glo dat dit moet gebeur nie, ek weet dis afgehandel. En nou die oomblik as ek teruggaan in die vlees van Nou moet ek glo, nou moet ek bely, nou moet ek al hierdie goed doen. Weet julle wat se eerste ding wat in my hart opkom? Is vrees. Want vrees sê vir my, maar ek glo nie goed genoeg nie en ek bely nie genoeg nie en ek spreek nie. Verstaan, dit bring dit weer terug van ek moet iets doen. En weet julle wat doen vrees? Vrees staan liefde te. In Johannes 14:18 sê die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. En as ons so oortuig kan word van net een ding. En dit is God se liefde vir my en vir jou. Sy liefde verander nie. Sy liefde het hy uitgestort in ons lewens deur die prys wat Jesus Christus vir ons betaal het. So seker soos wat Jesus vir ons gesterf het, so seker het hy ons lief. En so min wat dit kan verander dat Jesus gesterf het vir ons, so min kan sy liefde vir ons verander sy liefde is vas. En wat ons nodig het is die oortuiging van sy liefde vir ons. En nou kom Galasiërs en hy sê, is dit Galasiërs Jan wat sê die geloof wat deur die liefde werk? Geloof werk deur die liefde. So die oortuiging van Jesus se liefde, God die Vader se liefde vir my. Daardie oortuiging laat geloof in my hart opspring. God se geloof Nie Hinda se geloof van ek moet glo nie. God se geloof staan in my hart op want ek is ten volle oortuig dat hy my liefhet. En wiele dit hou my buite wet, buite werke, buite my performances. Dit bring my in 'n totale afhanklikheid van God se gees met die wete, die oortuiging dat hy my waaragtig liefhet, die volle prys betaal het, dat alles my erfportie vir my ingesluit is onskuld, genesing, vryspraak, seën, lewe in oorvloed. Dis wettiglik ons deel. Maar mense fiet te werk afvoer nie. Ontvang dit in geloof deur die oortuiging dat Jesus Christus jou waaragtig liefhet, so liefhet dat hy sy lewe vir jou gegee het. En dan is gesag vloei vanuit daai posisie die wete van sy liefde vir my. Die volle prys wat hy betaal het, wat gebeur binne in my. Gesag staan op om te heers dit wat vir Jesus ons gemaak het. Ek en Jan sê gisteraand praat ons met mekaar en hy sê eh, Johan Smit het gebel oor hulle kleinseun en ons staan som en ons bid vir hulle. En en ek sê ons sê praat daarvan, ons sê dit is so maklik omdat ons weet wat God se hart is daar kom nie meer 'n angstigheid as jy moet staan vir iemand of saam met iemand moet bid of as jy 'n aanslag teen jou liggaam beleef, staan nie 'n angstigheid nie. Daar's 'n wete, God het jou lief. En sy hart vir jou is daai volle prys wat Jesus vir jou betaal het. En ek wil net vir julle aanmoedig, oefen dit. Kom op die plek wanneer jy vrees en angs binne jou beleef van onsekerheid om terug te kom en te sê Here, maar U het my waaragtig lief. En hierdie liefde, geloof, werk deur hierdie liefde. Hierdie liefde waarvan ek oortuig is, laat my opstaan in gesag om te sê Here, dankie dat ek nie hoef te aanvaar dit wat nie u plan is vir my lewe nie en dat ons nie geeswêreld in gesag kan staan teen die aanslag van die vyand. Ek seën julle om dit regtig te beoefen en dit deel te maak van jou daaglikse lewe sodat ons werklik in die vryheid kan leef maar in die gesag kan leef wat Jesus Christus ons verdien het aan die kruis 2000 jaar terug. Ek seën julle daarmee. Ek wil net by hulle aansluit oor oor die wet ding. Ek lees hier in Jesaja die week ehm um, 28 dan verwys hy eintlik hierso na die na die godsdiens en na die menslike pogings. Hy sê want al die tafels jy weet die tafel wat eintlik voorberei moes wees met die heiligheid van God en uh hierdie feesmaal van sy teenwoordigheid is eintlik vol waaglike uitbraaksel sê hy sodat daar geen plek is nie. En dit is nou die dit is nou hierdie eie pogings van die mens want as jy praat van uitbraaksel is dit eintlik iets wat uit die mens uit self voortkom nê. Dit is hy bring dit self voort. Maar dit is eintlik wat ek wil wat ek eintlik wil sê vir oggend hier ding wat ek eintlik wil by uitkom is is die ding wat Henda ook van gepraat het van die oortuiging van van die gesag waarmee ons opereit. Ehm um, van die gesag wat wat binne in my is. Jy weet om daarvan oortuig te word. En dan sê hy in Spreuke 4 ehm um, hierdie ding, hy sê bewaak jou hart ehm um, meer as alles wat bewaar moet word. Ehm um, Hy sê want daaruit is die oorsprong van die lewe. Nou ek het nou gedink oor die ding van jy weet van die gedagtes. Want as jy nou as as ons nou kyk na die na die aanslag wat kom van die vyand af, hierdie koels wat kom, dan is, ek en Jessie praat ook daaroor, jy weet dan dan sien 'n ou dat die engele is om ons. Dis 'n feit. Hy sê dit so in sy woord vir ons. Maar die engele vrywaar ons nie in ons gedachte wereld van, van wat ons toelaat nie. Jy sien, die ding is, is dat, um, ek sien die hartsies wat ek het in die oudtijd geken het, is hier. Die hart is gevul met Godse gees. Die hart wat ek sien, wat ons moet bewaak, is hier die hart, is die denken. En dit is die ding wat ons, jy weet, as, as ons toelaat, dat hierdie pijle, hierdie goed wat na ons toekom, as ons toelaat dat het hier inkomt, dan dan sê hy maar die hierdie stryd is nie vleeslik nie, maar hierdie stryd is die wapens wat ons het in die stryd is kragtig deur God. Jy weet, in hierdie kragtige wapens is God se woord. Is die oortuiging wat Henda van gepraat het nou. Is hierdie oortuiging van maar ek is oortuig dat hierdie goed maak nie impak nie. Ek is oortuig maar God se woord. Ons lees ook in as jy verder na Jesaja lees van die skietloot van die standaard van God se woord. Jy weet, dis die ding waaraan ons vashou in jy weet daar is nie 'n plaasvervanger vir dit nie ouens. En eh, dis hoekom hy sê hoekom eh, Salomo skrywe. Eh, hy sê bewaak jou hart meer as enige iets wat bewaar moet word. Wees versigtig wat jy hoor. Wees versigtig waarna jy kyk. Bewaar dit want da, dit is die oorsprong van die lewe lê hierin. So dis wat ek wil sê. Goed, ons praat met mekaar die laaste paar weke oor geloof. En ons het gesê, Paulus skryf vir ons het baie mooi in, in Romeine 1, daar by vers 17, hy sê, die rechtverige, hy begin so, hy sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie. Hy sê, want is een kracht van God tot redding vir elkeen wat geloof. Hy sê, eerste vir die jood en ook vir die Griek. Hy sê, want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaard. En ons het nou al baie gesê vir mekaar, nee, die kracht van die evangelie le in die openbaring van die gerechtigheid van God. Hy sê, dit is een kracht van God, want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar. So buiten die openbaring van Godse gerechtigheid is die evangelie eenvoudig, krachteloos. En jy weet, ons, het, ons sien rondom ons in die wereld, sien ons een krachteloose evangelie. Ons sien hoe dat daar miljoene christen in die wereld oor is, duisende kerke die wereld oor is, en eindelijk is daar een krachteloosheid in die evangelie. En die rede is, daar is een gebrek aan die openbaring van die gerechtigheid van God. Dit is die kruks wat ons moet sien. Nou, en dit koppel Paulus aan geloof. Hy sê, dit is een kracht van God tot redding vir elkeen wat glo. Met ander woorde, van wie praat hy hier? Hy praat van, hy sê vir elkeen wat glo, hy praat dus van ons geloof. Maar hy sê, ons het drie vorme van geloof hier waarmee ons werk. Ons het, in die eerste plek het ons Godse geloof. So as ons geloof vat, dan sê ons geloof, is daar drie vlakke. Die eerste een is Godse geloof. Dit was geloof, waarmee God die wereld gemaakt het. Dit is dier geloof wat God gespreek het. As jylle saam met my gauw kyk in Hebreus 11, die begin van Hebreus 11, hy gee die prachtige definitie van geloof, hy sê, is dan een vaste vertrouw op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie, Maar dan gaan hy aan en hy sê, dier die geloof, sê hy, vers 3, verstaan ons, dat die wereld, dier die woord van God toebereid is, so dat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het, uitsienlijke dinge nie. Dier die geloof het Abel een beter offer gebring, enzovoorts. Hy sê, sonder geloof is onmoendlik om God te waag, sonder geloof is onmoendlik om God wat liefde is, sy sin te gee. Met ander woorde, geloof verbind ons aan die onmoendelike. Ek wil ons met iets verstaan. Ons skeppingsvorm na die vlees is, is vlees. Hy sê wat uit vlees gebore is, sê Jesus van Nicodemus, is vlees. Ons is dus vlees. En ons opereer in een vleeswereld. Ons werk in drie dimensies. Eh, verstaan jy? Ons dink en ons sien drie dimensioneel. Ons werk in die tasbare wereld. Dis waarmee ons bekend is, want ons is vlees. Maar buiten die tastbare wereld wat ons ken, is daar nog een wereld. Een veel groter as wat ons is. Dis die geestwereld. Dis die geestwereld van licht. En in hierdie geestwereld het God dier geloof gesê, laat daar licht wees, toes daar licht. Dis in hierdie geestwerking wat God, wat geest is, dan nou sê Jezus vir die vrou in die put van Sigar, hy sê, die wat God aanbid, moet om in geest en in waarheid aanbid hy sê dus, as ons God wil aanbid, in waarheid en geest, dan het ons nodig, die geestdeel is om te sê, om ons aanbidding uit te haal, uit ons fysische belevenis uit, uit ons fysieke ervaring uit, uit ons driedimensionele denken uit, maar ons self te verplaas in een geestelike dimensie, wat onsigbaar is vir die mense oog, wat ek wil amper sê, onbereikbaar is vir die mens, in die algemeen gezien. Dis waarvan ons hier praat. Dis geloof wat my verbind aan die onzienlijke. Dis geloof wat my verbind aan God wat gees is. Want hy sê, ons moet om aanbid in gees en waarheid. Dan kom Johannes en Johannes sê, hoe kan jy, sê jy het God lief wat jy nie kan sien nie, as jy nie jou broeder lief het wat jy kan sien nie. So sien jy die twee werelde waarvan Johannes praat. God wat in die, in die ontoegankelijke licht woon, wil ek amper sê, maar God wat, wat omself geformateer het as mens, God wat aarde toegekom het as mens, omdat hy ons so lief gehad het, omdat hy so omgegeet vir ons, omdat hy ons gemaakt het vir een verhouding, en maar nou, ding nou aan die verhouding, hy geef vir ons verhoudings, hy geef vir ons die, die eerste, die belangrikste verhouding, geef vir die man-vrouw verhouding, en ons verstaan dit, as ons na mekaar kyk, dan sien ons ons verskil, ons sien God in ons gebouw vir mekaar, as pasmaats om by mekaar te pas, ons verskil, en ons verskil so, dat ons precies by mekaar aanpas, dat ons mekaar aanvul, dat ons mekaar voltooi. Dis wat God gemaakt het, toe hy man en vrou gemaakt het, is dit nie wonderlik nie. Maar hy geer het vir ons as een beeld. Hy sê, ek wil jylle moet verstaan, die verborgenheid van man wat sy vader en moeder verlaat, sy vrou aantleef en die twee word een vlees, is groot. Hy sê, maar ek sê dit, met die oog op Christus en sy gemeente. So hy sê, soos wat man en vrou by mekaar pas, pasmaats is. Is God en mens pasmaats? Het God die mens gemaakt as een pasmaat vir hom? Soos wat hy die vrou gemaakt het as een pasmaat vir die man, het hy vir my en jou gemaakt as een pasmaat vir hom. En hy het een ruimte in ons geskep. Hy het ons so ontwerp, dat hier binnen in ons ruimte is, om hom in vorm van geest te ontvang en die gees wat ons ontvang, is die heilige gees, is die gees van die levende God, is die volheid van die Godheid, wat lichamelik in Jesus gewoon het, wat dan in ons wil kom woon, right? En hy is die gees van die geloof, het ons gesê. Nou, ding nou bykie, al hierdie dinge, het gebeur buiten ons. Hierdie dinge het, het 6000 jaar gebeur, voordat ek en jy gebore is. Het God hierdie dinge al reeds getoen, hy, het uit niks uitkom skep nie, hy het met sy woord geskep, jy sien, dit is Godse geloof in aksie, en so het hy die mens gemaakt na sy beeld en gelijkenis, dit was Godse geloof, God het gesê, ek droom van een verhouding, ek droom van intimiteit, ek praat gister in Bloemfontein met een jongman, hy is nou ook nie meer so jong nie, wat, hy, wat daar voor my kom staan, hy sê, man, ek is nou 44, hy sê, ek was nog nooit getrouwd nie, hy sê, nou is dit ernstig, Hy sê, nou moet ek een vrou kry. <laughs> hy sê, en ek vraag die heren vir een vrou. <laughs> maar die ding wil net nog nie werk nie. Hy sê, maar in is ek op Facebook en Twitter en op, die, op al die websites wat, wat datings doen en al die goeders. <laughs> ek sê, jy moet nou maar besluit, vraag jy die heren, of gaan jy na die websites toe. Maar wat ek wil sê daarvan, ek sien in hierdie jongman, sien ek die behoefte na die vervulling van om een pasmaat hee, wat by hom pas. God het hom so gemaakt. En God het ons so gemaakt, so ons kan verstaan, dat God so is, en daarom toe hy ons as pasmaat gemaakt het, soek hy na die verhouding met ons. Soek hy na die verhouding met ons. Sê Jesus dit nie, roep hy nie uit, hy staan en hy kyk hy van die hevel af, kyk hy op Jerusalem, en hy sê, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wil ek jou nie by mekaar maak soos te hen haar kykens nie. Is dit nie God wat elke keer recht dier die geskienis van Adam af, van die begin af, selfs nadat Adam gesondig het, na Adam kom soek in die tuin of om sê, Adam waas jy nie. Dit is Godse liefde, dit is Godse sy weese wat uitroep en sê, ek soek na hierdie pasmaat wat ek gemaakt het. Ek wil om kom bewoon, ek wil intimiteit met hom hee, ek wil my Satan hom oordra, ek wil een met hom wees, ek wil hom lief hee, ek wil die ekstase en die heerlijkheid van een liefdesverhouding met hom beleef, en hy met my, of sy met my, want ons is die bereid. Dit is Godse hart van die begin af. En nou weet ons wat gebeur het, nee, God het die mens na sy beeld en gelijkenis gemaakt, in ware gerechtigheid en heiligheid, gerechtigheid bedoelende, die mens het aan die standaard voldoen, die mens was onskuldig voor God, die mens was reg met God, so het God die mens gemaakt, daar was geen herinnering, geen kennis, geen inzicht van sonde nie, want daar het nie sonde bestaan nie, daar was net verhouding, want jy sien die teenpool van sonde is verhouding, sonde is om die merk te mis, verhouding is die merk, <laughs> so ek is in verhouding of ek is in sonde, sien jy hoe eenvoudig is dit, Jy sien, ons het een klomp vitriasies bygesit. Ons het doorslaan echtbrek en steel bygesit en gesê sonde. Maar sonde essentieel is die gebrek aan verhouding. Dan mis ek die plan. En as ek verhouding het, dan doorslaan echtbrek en steel nie, ek wil nie. Want ek is in verhouding, ek is vervuld. Ek het nie nodig om te steel nie, ek het nie nodig om iemand anders te moor nie, ek het nie nodig om iemand anders te kort te doen nie, hoekom nie? Omdat ek verhouding het, omdat ek lief het. Het jy al gesien nou wat rarig verlief is? Ek sien syke ouwens kan nou nie kyk nie, en dan geek jy ouwens die game weg. Maar jy sien, as jy ouw sien wat rarig verlief is, dan sien jy, sy hele gezicht is verhelder. Jy sien, alles van hom het verander. Hy dink nie aan oorlog nie. Dis hoe God met ons werk. Dis sy hart. En so het God na sy mens toegekom. En hy het ons kom rechtverdig maak. En daarom sê Paulus, Daarom kom Paulus met die openbaring van Godse gerechtigheid, en hy sê hoe belangrijk dit is. Hy sê, God het om wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaakt so ons kon word die gerechtigheid van God in hom. Hy het ons sondes geneem op sy seen gesit, hy het ons sondes afgehaal, hy het het verweider so ver as die ooste van die weste, dit in die diepte van die see gewerf, om nooit weer daaraan te dink nie, hy sê, ek het jou geheilig, ek het jou gereinig, met die waterpad die woord, ek het jou sonder vlek of rimpel gestel, dis wat God sy geloof met ons gedoen het, want onthou toe God dit met jou gedoen het, toe God dit met my gedoen het, ons sy gerechtigheid gegeet, dier ons sondes en ons gebreke en ons tekortkoming op hom te neem, Dit het hy 2000 jaar gedoen voordat ek en jy gebore was. Daarom het Romeine 4,25 gesê, ons misdade, die mensdomse misdade, het gemaakt, het was die rede waarover hy oorgelever is. En toe hy, toe hy die prijs betaal het om ons rechtverigmaking weer te koop, dat ons weer heilig en rechtverig voor God zou staan, omdat die skuld betaal is, omdat die oordeel weggeneem is, omdat die straf gedra is, omdat die vloek weggeneem is, toe, kon God om opwek, Romeine 4,25. Hy is opgewek terwille as gevolg van ons rechtverigmaking. So ons was, ek en jy was reeds rechtverig gemaakt geweest, 2000 jaar voordat ons gebore is. En dan kom Romeine 5 vers 1. Romeine 5 vers 1 sê, Omdat ons dan, dier die geloof gerechtverig is. Nou luister mooi wat sê Romeine 1 vers 16, hy sê, Ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want het is een kracht van God tot redding vir elk een wat glo. Romeine 5 vers 1 sê, Omdat ons dan dier die geloof gerechtverdig is, het ons vrede by God. Nou wil ek vir jou vraag, die twee geloven, Romeine 1 vers 16 se geloof, en Romeine 5 vers 1 se geloof, is dit die geloof. Wat sê jy? Romeine 1 vers 16 sê, dit is een kracht van God tot redding vir elk een wat glo. Met ander woorde, die redding waarvan hy hier praat, is afhankelijk van die feit dat ek glo. Dit is my geloof, stem jylle saam. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ek dan, omdat ons dan dier die geloof gerechtverdig is, wanneer ons ons gerechtverdig? 2000 jaar gelede aan die kruis, toe het ons nog nie geleef om te glo nie. So Romeine 5 vers 1 se geloof is nie myne nie, is Godsin. So wat ons te sien, ons sien, ons het gesê, ons het drie vorme van geloof. Ons het Godse geloof, omdat ons dus dan dier die geloof gerechtvaardig is, dis Godse geloof. Nou kom my geloof. Hy sê, dis een kracht van God tot redding vir elkeen wat glo. Nou praat ons van my geloof. Wat beteken dit dan? Dit beteken dat Godse geloof, kom ons, kom ons definieer weer geloof, ek wil nou nie te veel tyd daarmee spandeer nie, maar kom ons definieer net weer geloof. Wat het ons gesê is geloof? Ons het gesê geloof is die reaksie op Godse liefde, op Godse karakter. God is liefde, en liefde, het ons gesê, het altyd een droom, positief, want liefde wil my nooit seer maak nie, liefde sal my nooit skade doen nie, ek sal nooit vrees nie, daar is geen vrees in die liefde nie. Daar is geen vrees in die liefde nie, want vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Met ander woord, hy verstaan nie dat die straf reeds gedra is, dat daar geen straf uitstaande is nie. Hoekom? omdat die oortreding en die misdade uitgedelg is aan die kruis vastgenaal is, en hulle nie meer voor God bestaan nie. Hoekom? Omdat een vir amal gesterf het, het amal gesterf, en daarom sien God ons nie meer na die vlees nie. So God kyk na ons stand, ons wandel het foute, ja, maar God kyk nie na ons wandel nie, hy kyk na ons stand. En hy sê, as ek na jou stand kyk, dan sien ek, omdat ek jou sien, as ek na jou kyk, sien ek my sien, want my sien het in jou plek kom staan. Hy sê, omdat ek my seens sien as ek na jou kyk, droom ek oor hierdie volmaakte verhouding. Ek droom oor een leven in oorvoed. Jesus gesê, ek het gekom dat jylle leven kan hee in dit in oorvoed. Ek droom van hy oorvoed leven. Ek droom daarvan om elke belofte wat ek gemaakt het te sien, waar word in jou leven. Ek sien jou as die kop en nie die sterk nie. Ek sien jou as een wat uitleen en nie leen nie. Ek sien jou as geseen by jou ingang en jou uitgang en jou maaikie, jou bakskorrel in die veld in die stad. Dis wat God sien. En God sê, dis my droom vir jou. En as hierdie droom bekend is, dan het ons gesê, skep dit begeerte. Dan begeer ek dit. Ek sê, ja, jyre, ek sê ja daarvoor. Ek sê, gebruik altyd die voorbeeld, as ek in jou voorhoud sê, siekte, gezondheid, wat kies jy? Siekte of gezondheid? Dis ons logisch. Ek meen, wie so toe om siekte wil te wil kies? Dit is logisch. Maar dit is Godse droom. Godse droom is, dier sy wonde daar vir ons geneesing gekom. God sê, gezondheid is jou deel. So, nou begeer ek dit. Dit activeer my wil. En dit het ons gesê, is geloof. Met ander woorde, geloof is niks anders nie, as my reaksie op Godse liefde, op wie God is. En al wat ek nodig het, is om te ontdek, om te sien wie God is om te ontdek wie God is, en dit is my so prachtig, André, dat jy hierdie skrif gebruik van Spreke 4, hy sê, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe, dan kom Jesus in die bergbedekasie, hy sê, salig is die wat rein van hart is, salig is die wat hulle harte bewaak, hy sê, want hulle sal God sien, en om God te sien, is om oortuig te wees van die droom, hy is die droom, om God te sien, is om die begeerte te ervaar, wat opspring binnen in my, wat sê, Heere, ek kan nie sonder u nie, ek wil nie sonder u nie, ek het niks buiten u nie. Om God te sien, is om te grijp, is om te glo, is om aan te neem, is om toe te eie, en te sê, Heere, dankie, dis wat u vir my gee, ek omhelste, dis myne. Dis geloof. En dit is die tweede geloof, dis my geloof. Want nou sê Romeine 5 eh, vers 2, hy sê, Vers 1 het gesê, omdat ons dan dier Godse geloof gerechtverdig is, reeds voor ons gebore is al. Hy sê, het ons vrede by God, het ons toegang om een met God te wees. Hy sê, in Christus Jesus, dier wie ons ook, dier die geloof toegang verkry het, tot die genade waar ons nou staan. Nou het ons een toegang gekry, tot die genade waar ons nou staan. Wat er geloof is het nou ter sprake. Jy sien, God het vir my die geskenk gegeen, En nou het ek dit aanvaar, dis geloof. Ek het sê, ja, hier ek begeer dit. Hierso geer dit vir my. Hy sê, wat kies jy, die mag van duisternis? Of kies jy die koninkryk van die sien van sy liefde? Wie wil jy hem oor jou heers? Die oorste van die mag van duisternis? Of kan jy die koningskap van die sien van Godse liefde oor jou leven herkie? Wat kies jy, om in smarte te bly sit? Of die vreugde te hee, wat daar in Christus Jesus is? Kies jy om langer skuldig te wees aan oortreding ongerechtighede en misdade, of aanvaar jy die geskenk, dat God sê, ek het jou skuld gedra, jy is onskuldig, aanvaar jy dit? Hoor jylle wat is geloof, is eenvoudig om het te aanvaar. Nou sê Romein 5, hy sê, ons het dier die geloof toegang verkry tot die genade waar ons nou staan, wat beteken dat toe ons dit aanvaar het, het hierdie ons deel geword. Geneesing is my deel, sien is my deel. Ons skuld is wie ek is, op grond van wat ek gedoen het? Nee, verseker nie. Nie op grond van wat ek gedoen het nie, maar op grond van wat hy gedoen het. En jy sê, nou het ek toegang tot dit waarin ek staan. En dan kan Paulus verder gaan, en Paulus kan sê, hy sê, die genade waarin ons nou staan, en nog meer, hy sê, en ons roem in die hoop op die heerlijkheid. Hy sê, weet jy, hierdie genade waarin ons staan, is maar net die begin. Besef jy, die feit dat ons dat ons in die gezag van liefde staan, dat liefde die gezag oor ons word, dat vreegd ons deel is, en ons skuld, en ons een met God geword het, vrede met God het, en genees is, en in gezondheid kan wandel, en die vloek gekanceleer is, en opgeëet is dier Godse Seen, dat ons die leven in oorvloed kon betree, hy sê dit, sê Paulus, is maar net die begin, want Paulus skryf in 1 Korinties, twee vir ons, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van die mens nie opgekom het, net God bedink vir die wat om lief het. So wie wat sê, hy sê, daar is een dimensie, daar is een geestwereld, waar daar een heerlijkheid in le, wat soveel groter is as die goed wat ons kan sien, want jy sien vreugde en vrede, en geneesing en sien kan ons sien. Ons kan sien tel en rand en sent. Ons kan geneesing lees as ons na die dokter toe gaan en hy sê die EKG machine op ons, en ons sien die dingetjie spring reg. Hoor jylle? Ons kan, hierdie goed is tasbaar, maar besef jylle, daar is een sien wat veel groter is. Is hierdie een. Hy sê, ons roem in die hoop, in die verafwachting hoop, die woord elpis, wat beteken, to anticipate with pleasure. Heren, ons het een verwachting van een heerlijkheid, wat veel groter is as selfs dit. Hy sê, maar hoor wat sê Paulus, hy sê, en ons roem ook, in die verdrukking. Maar nou sê Paulus, die feit, dat dit Godse droom is, die feit dat dit ons afwachting van God is, beteken nie, dat daar nie een aanslag tegen ons gaan wees nie. Hy sê, want die duivel loop rond soos een brillende lee, om te kyk wie kan verslind. Hy sê, hoe moet jylle teenstaan? Hoe? Stand vastig in die geloof. Hy sê, daar is die wat wil steel slag en verwoes, en hy sal kom, met alles wat hy het. Hy sal kom met verdrukking en benauwdheid en vervolging en naaktheid en gevaar en zwaard en dood en leven en overhede en macht en, en deenswoordig en toekomende dinge en engele en, en enige ander skepsel. Hy sê, niks van hierdie goed, sê Paulus, kan my sky van die liefde van God wat aan Christus Jesus is. En hy sê, ek roem ook in die verdrukking, want sê hy, die verdrukking werk leidsamheid. En die leidsamheid werk beproefdheid. En die beproefdheid werk hoop. hoop wat nie beskaam nie, omdat die liefde van God in ons hart uitgestort word. Hy sê, in hierdie druk, in hierdie drukgang van lewe, waar ek sê, jyre, dis die droom vir my, staan ek in een fysische wereld, waar daar twee gesagsvorme is wat tegen mekaar staan. Die gesag wat ek en jy het in die geest, en die gesag wat ek en jy tot die mate en soveel ander christene vir die duivel gegeet. Want jylle onthou, die duivel het die oorste van die wereld geword omdat Adam om die gesag gegeet. Adam het die gesag oor die aarde gehad, hy het sy gesag geabdikeer door gehoorzaam te word aan die duivel, om aan wie jy gehoorzaam geword is, sê Petrus, jy het sy slaaf geword, en so het die duivel die oorste van die wereld geword. En toe kom Jezus, en Jezus kom ontkleeom, Hy het hom in die openbaar tentoon gestel om tot niet gemaakt. Hy het hom uitgekleed. Hy het hom van sy rang gestroop. En hy staan op die, op die lijfwerk en hy sê, aan my is gegeen alle mag in die hemel en op aarde. En hy vaar op in die hemel en hy oefen al die mag uit. Die duivel sal nooit weer in die hemel kom nie, hy sal nooit weer kan aankla nie. Want Jesus, in plaas van aan Godse rechterhand wat hy aanklaar gestaan het in die ouwe verbond, staan daar in die nieuwe testament, sit Jesus aan sy rechterhand om vir ons in te treeën. maar op aarde het hy die mag vir ons teruggegeen. En hy het gesê, gaan maak jylle disciples, en vir die wat gegloed, vir die wat gegloed het, sien wie sy geloof is nou, dis nou ons geloof. Hy sê, sal hierdie tekens volg, in my naam sê jylle die duivels uitdrywe, en ek gee jylle gesag oor die mag van die vijand. En nou, nou sien ons, nou bevind ons ons hier. Ek en jy bevind ons, as ons die kese gemaakt is, Romeine 1, 16 waar geword het, eh, uh, Dis een kracht van God tot redding vir elkeen wat glo. Nou wil ek jou vraag, wat een redding praat hy van? Dis die redding van die siel. Jy sien, ek hoef nie van sonderskap gered te word nie, want ek is klaar gered. Ek is klaar rechtverdig. 2000 jaar gelede, ek is so gebore. Maar wat moet gebeur? Een verandering in my denken kom. Dan moet een redding kom van die siel. Daarom skryf Petrus, hy sê die einddoel van julle geloof is die saligheid, die redding, soteria, die gezond word van julle denkprocesse. Daarom sê Paulus, ons moet verander word in die vernieuwing van ons denken. Met andere woorde, hierdie proces moet gezond word. Nou, in hierdie gezond word proces is die eerste stap wat ek dus kan doen, is om te sê, Heere, ja, ek aanvaar dit. Ek aanvaar wat u vir my gedoen het. Ek aanvaar dat u my nie meer as een sondaar sien nie. Ek aanvaar dat as u na my kyk, sien u u sien. En ek sê, Heere, dankie daarvoor hoe kan ons genoeg dankie sê, dat God nie kyk na my strykelende wandel nie, dat God nie kyk na al die foute wat ek elke dag maak nie, dat God een kese uitoefen om te sê, ek kyk na die prijs wat my sien vir jou betaal het, ek sien my sien as ek na jou kyk, en daarom sê God vir elke een van ons vanmorgen, hy sê, ek het jou lief net sê is, jy is goed genoeg vir my, jy kwalificeer vir verhouding, ek het die prijs betaal, ek het jou geheilig, ek het jou gereinig, ek het jou sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, verheerlik, dis wie jy is. Hy sê, jy is goed genoeg, jy is goed genoeg vir verhouding met my, ek het jou lief, net jy is. Hy sê, en as ek dit kan aanvaar, dan staan ek binnen in die genade. Die oomlik as ek dit aanvaar, staan ek binnen in die genade, dis nou my deel. Maar nou moet ek onthou, as ek in die genade staan, dan gaan die aanslag kom, die verdrukking, die benauwdheid, die vervolging, die naaktheid, die gevaar, die zwaard, die overhede, die machte, die toekomstwoordig en die toekomende dinge. Sê, gaan die vijand kom, hy sê, maar, ou Paulus sê, ek is verseker, dat niks my kan sky van die liefde van God, waar aan Christus Jesus is nie. So nou weet ek, ek weet een ding nou, God is aan my kant, God is met my, God is hier vir my. Ek praat met een jongman gister, hy, uh, hy sê nog soveel daar, dan sê hy in die skyhof, Ek sien, hy is, hy is eindelijk hartseer en, en, en, en ontsteld. Hy is lief vir sy vrou en sy kinders, hy nou sy lief, hy is bezig om op te breek. Ek sê, hoekom? Hy sê, omdat haar ouwers so inmeng, sy het letterlijk by die punt gekom, waar sy die keese gemaakt het, tussen hom en haar ouwers. Hy sê, hulle drie dochters, en dis al die, die tweede hevelik wat die ouwers so opbreek, want die ouwers meng eenvoudig in, hulle, hulle geen die pad nie, sê, die verlaat het nie plaasgevind nie. Ek sê vir hom, verstaan jy dat jy die rugsteen van die hele jimmel, van die jimmelse mag het achter jou, want jou hevelik is Godse droom. Ek sê, en as jy hierin kan staan in gesag, het jy die backing van die jimmel achter jou, tegen die aanslag wat tegen jou kom. Sef jy dit? Ek sê, dit moet jy sien. Maar jy sien wat ons nodig het, ons het nodig om te sien. Ondou wat het Piet verleer week gesê? Piet het gesê, ek kan nie Jesus volg, as ek nie kan sien nie. Dit is waarover Bartimeus gesê het, Heere, dat ek mag sien. Ek moet kan sien, maar wat bedoel ons by sien? As ons kyk na sien, dan beteken het, ek en jy moet in die geestwereld kan sien. Ons moet Godse voltooide werk kan sien. Paulus skryf van hom in, in Ephesians 2 vers 10, hy sê, ons is sy maaksel geskapen tot goeie werke, wat hy voorbereid het, so ons daarin kan wandel. Hy het sy goeie werke geskapen, so dat ons daan kan wandel. So, wat ons kan doen, ons moet sy werke kan sien. As ons sy werke kan sien, kan ons dit volg. Is, is jylle by my? So, ek moet kan begin inkyk in die geestwereld in. Want nou, ons het een derde vorm van geloof, wat hier ter sprake is. Die derde vorm van geloof, is weer godsin. Want jy sien, jy en ek weet, dat my geloof, waarmee ek aangeneem het wat Jesus vir my gedoen het. My geloof is nie genoeg nie. Almal van ons staan onder die aanslag, partij van ons knak onder die aanslag. Ons wil met ons berg praat, maar ons berg praat terug. Ons knak onder die, die aanslag, ons geloof is net nie sterk genoeg om die teenstand, om die die wat vlag en steel en verwoes in ons levens, om om weg te hou nie hy kry elke nou en dan die enings, en dan slaat hy vir ons, laat ons sidder, en hy slaat vir ons harder, as wat ons dalk dit kan hanteer, so ons het een kracht nodig, hy sê, dit is een kracht van God tot redding, jy sien so, so my geloof moet nou, ek wil amper sê, groei tot een vlak, waar, waar dit in staat is, om die vijand te kan afslaan, om teenstand te kan bied, tegen die, die wat stilslag en verwoes. Nou, Jezus beskryf, of die psalmdichter skryf al die die wat stilslag en verwoes in aan die licht. Hy skryf in psalm 121, hy sê, Ek sla my oor op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Wacht bykie, hoekom het hulp nodig? As hy na die berge kyk, hoekom het hulp nodig? Nou as jy een fietsreier is, dan sal jy nou dadelijk weet waarvan ek praat, maar dis nie wat die van toepassing is. Hy sê, Ek slaan my oor op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Hy sê die berge praat van gesag. Daarom skryf Jesaja en Micha, die godspraak sê vir ons, aan die einde van die dag sal die berg van die huis van die Heere vaststaan op die top van die berge. Waarvan praat hy? Praat van gesag. Hy sê die gesag van die gemeente gaan aan die einde van die dag die hoogste en finale vorm van gesag wees. Gaan hoor wees as al die hebels. Hy sê, en nasies en koning sal daartoe toestroom. Hy sê, want die woord van God sal uitgaan uit die gemeente uit, en die wet of die gesag sal uit Sion uitgaan. En Sion praat van die berg van Godse gesag. Die ouds van wat, wat samen wat in die weermacht was, onthou, ons het altijd gepraat, jy moet die hooggrond beset. Maar die ouds wat die hooggrond beset, is die ouds wat die oorhand het. Ek weet nie of koelse afwaard beter vlieg nie, maar dis hoe dit gewerk het, nee. Goed maar, maar jylle verstaan die beginsel. Hy sê, ek slaan my oor op na die berge. Nou kom Jezus en Jezus sê, toe hy die vijerboom vervloek het, ah, wacht een bykie, hoekom vervloek hy die vijerboom? Excuse, nou is weer op een rabbit trail, maar wacht, laat ons dit klaar maak. Jezus stap onder die vijerboom neer, en hy soek vijer, en is nie tyd vir die vijer nie, en hy vervloek die vijerboom. Volgende dag stap hy voorbij, in Markus 11, en uh, Petrus kom, en Petrus sê, Heere, maar hierdie boom wat hy gister vervloek het, hy is opgedroog van sy wortels af. Jesus sê, nou wat het jy verwacht? Geloof werk so. As geloof sê, dan is dit. Hy sê, ek het klaar gegloe, ek het klaar die vijeboom verdroog gesien, ek het maar net gesê wat is. My woorde was nie om dit te laat gebeur nie, my woorde was net om te bevestig wat reeds is. Hy sê, ek het dus net gesê, die vijeboom is vervloek. Nou wacht bykie, laat ons net mekaar mooi verstaan hier nie, God het nie aksie tegen vijebome nie, en dit was baie onredelik, want dit was nie die tyd vir die vijen nie, <laughs> as hy nou die, en die vir die vijeboom wil intree, maar waar gaan dit hier, die vijeboom praat van Israel, en dit praat van die werke van die wet, onthou jylle, toe Adam gesondig het, waarmee het hy sy naaktheid probeer bedek, Vyeblare. Wat was vyeblare? Sy eie poging. En nou het jylle vanmorgen die, die ding kom deurgeer, jy sien die twee groot vijande van geloof, die twee groot opponente, teenstanders van geloof in my en jou leven is twee goed. Een is vrees. Vrees. Vrees. Vrees is die teenpool van geloof. Die ander een is werke. En werke is amper meer gevaarlik as vrees. Vrees. Want werke is een subtiele ding. Werke sê, ek het het self verdien. Werke sê, ek het het self gemaakt. Ek, ek is so dankbaar dat God, toe hy sy sien kruis toegestuur het, het hy die finale en absolute klaarprys betaal. Daar het niks oor vir my en jou om te doen nie. Daar is niks oor vir my en jou om by te voeg by ons heiligheid nie, by ons gerechtigheid nie, by ons onskuld nie. Ons kan niks daarby voeg nie. God kan ook niks daarby voeg nie, want hy het die volledige prijs daarvoor betaal. Kan jy sien hoe vertiel is dit? Die godsdienst denken, wat vir ons gesê het, die ding wat met jou gebeur is God wat met jou praat. So daarmee sê God, jy, jy, jy is nie goed genoeg nie, ek gaan nog iets by jou sit. Ek gaan jou nog bykie laat zwaarke, jou bykie siek maak, iets by jou toevoeg, om by te voeg by die offer wat Jesus gebring het. Of was die offer die finale een? En daarom is geloof, geloof skakel werke uit. Daar is nie een combinatie nie. Dit is of geloof of is werke. Dit is nie twee goed nie, dit is een. So jy kies, werke, dan is jy vast. Dan is jy onder die ouwe verbond. Of geloof, dit is die Nieuwe Testament. Paulus praat daarvan in Romeine 10. Hy sê, die gebed wat ek tot God vir Israel het, is tot hulle redding. Hy sê, want hulle het die vir God, maar hulle het nie kennis nie. Hy sê, want hulle probeer hulle eie gerechtigheid oprig. Hulle eie gerechtigheid hoe? Door die doen van die wet, door die nakom van die geboeie. Hy sê, en omdat hulle hulle eie gerechtigheid probeer oprig, het hulle hulle aan die gerechtigheid van God nie onderwerp nie, want die gerechtigheid van God is absoluut. En die enigste manier hoe ek die gerechtigheid van God krijg, is nie dier mooi te leven nie is nie oor die rechte dinge te doen nie. Die enigste manier, hoe ek die gerechtigheid van God in besit neem, is dier dit te geloo. Dier te aanvaar, dat Jezus met sy lewe en sy bloed dit vir my verdien het. Right? En dit is wat Jezus vervloek het. Dit is waar hy sê, laat daar nooit weer. Want jy sien, Jezus het gesê, ek het gekom om die wet te volbring. Hy sê, ek het klaar, kom klaar maak. Ek het, hy sê, die wet het 1500 jaar, van Mooses af tot by Jezus, die wet het 1500 jaar kans gehad, om te kyk of hy iemand rechtverdig kan kry. En wat was die uitspraak? Daar is nie een wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Amal het gedwaal so skape. Elkeen het sy eie pad geloop. Hm. Hoor julle? Nie een, dat die, uit die werke van die wet, dit duidelik is, dat niemand voor God gerechtverdig sy word nie. Al wat die wet gedoen het, Romeine 3 vers 20, is om ons kennis te gee van sonde, om vir ons te wees ons mis dit. Maar die wet het geen oplossing vir ons gegee, om uit sonde uit te kom nie. En nou het Jesus kom en sê, ek kom om die wet te volbring. So ek, hy sê, al die vereistes van die wet, ek gaan al die oortredinge van die wet, gaan ek op my neem. En dan gaan ek al die vereistes, wat die wet stel, van straf, en gevolge daarvan, gaan ek dra tot in die hel, tot in die vlam. En so volbring hy die wet. En omdat hy die wet kon volbring, stap hy die vyeboom voorbij, hy sê, werke sal nooit weer een rol speel in die gerechtigheid van die mens nie. Werke sal nooit weer een ening sê, om sy vlag hier op te steek, want het by die rechtverigheid van die mens, van die stand van die mens voor God kom nie. Werke sal nooit weer een plek daar nie. Hy vervloek die vyeboom, hy verdroeg van sy wortel af op, daar is hy al klaar weg. En dan kom Jezus en hy kom leer nog een les, vir hulle en hy sê, jylle moet die geloof van God hee. Ons bybel sê, jylle moet geloof in God hee, die oorspronkelike sê, have the faith of God, jylle moet die geloof van God hee, want hy sê, as jy die geloof van God het, dan sal jy vir die berg sê, vir jou oppe word in die seegewerp, en jy sal verkry net wat jy sê. Nou kyk mooi, sien jy, so my geloof moet nou ontwikkel tot een vlak, na die derde geloof, En nou is dit sy geloof in my. Dis die drie vlakke van geloof. Godse geloof, my geloof in God, en dan in my verhouding, in die intimiteit wat ek met God ken, die oordrag van Godse geloof in my. Dan sit nie meer my geloof. Jy sien, my geloof het altyd een tekort, my geloof het een gebrek, my geloof is beperk, omdat my geloof gekoppel is aan die sigtbare. Maar God wil my vat, uit die sigtbare uit, na dit wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, die hart vir die mens opgekom het nie. God wil my vat in die geestrelm en hy wil hee, hy, hy wil hee, ek moet sien, ek moet die God gloe, ek moet hom kan sien werk, dat ek die God kan gloe wat die dinge wat nie is nie, roep asof het bestaan. Hoor jy, nou is het nie meer sigtbaar nie. Nou is het die onsigtbare wat ek intrek in die sigtbare wereld. Jylle wat beteken het? Dit beteken dat ek en jy begin skep. As ons dan, dan word ons medeskeppers met God want dit beteken, dan moet ons hierdie wereld verander, want ons moet dit wat nog nie is nie, moet ons roep asof dit bestaan, nee, dit is nie wat ons doen nie, ons sê, ons glo die God wat die dinge wat nie is nie, roep asof dit bestaan, so verstaan jy, ek word so een met God, dat dit wat God spreek, word dit wat ek spreek, daarom sê Johannes, hy sê, as iemand spreek, laat het wees soos woorde van God, Oké, okay, so is, is jylle by my, ons het drie vorme van geloof, En dit is waar in ons gaan. Mense, ons moet by hierdie geloof uitkom. Nou, hoe kom ons by die geloof uit? Ons het verlede sondag, het ons so vluchtig gepraat oor ons gesê, ek moet my voet met woorde van die geloof. Want dier die geloof kom dier die gehoor en die gehoor dier die woord. Ons gesê, ek het nodig om my te omring met mense wat positief is, wat woord spreek, wat waarheid praat, wat saamstem oor wat Godse vermoe is. Ek het nodig om my te omring daarmee. Ek kan nie vier in my skoot dra, sonder dat ek my kleer daarmee brand nie ek het nodig om die liefdespel te speel. Nou sê jy nou, ek moet nou versitte wees met die goede wat ek sê. Maar ek sê vaar vanmorgen, ek sê, besef jy, God het gekies. God het het so gemaakt. Dat sekerlik die grootste ekstase, die grootste genieting, die grootste heerlijkheid in een mense leven, is die culminatie van intimiteit tussen een man en vrouw is dit nie die grootste nie, is dit nie die, die beste wat daar is nie, is dit nie hoe dit moes wees nie, is dit nie die wiel waarom die wereld draai nie, dink bykie mooi daar oor. die heerlijkheid van die intimiteit en die eenwording tussen man en vrou, hulle sal een vlees wees. God het gekies dat die proces waar saad oorgedra word, waar bevruchting plaasvind, waar een nageslag ontstaan by conceptie, dat hierdie proces die heerlikste, wonderlikste, aangenaamste proces sal wees in die mensse leven. Nou wil ek julle na die geest toevat. Beteken dit nie dan, dat die proces van intimiteit tussen my en God, tussen Godse geest wat binnen my is en my, dat daar die proces, die proces waar Godse saad oorgedra word, waar God se gees my denke, my wese bevrug met sy lewe, met sy skepingswoord, met sy krag, met sy vermoë. Dat dit die aangenaamste, heerlikste, wonderlikste ervaring is wat 'n mens kan beleef. Ek wil dit nou een stap verder vat. Kan jy met my saamstem? Miskien kan jy nie my saamstem nie, maar vat my woord daarvoor. Dat dit veel groter is. Veel aangenamer is as wat die fysische eenheid tussen man en vrou is. Die geestelike eenheid tussen God en mens. Hoor jylle waarvan praat ek? En nou wil ek die vraag vraag, ken jy dit? Jy sê dit help nie, mense, dat ons week in week uit, jaar in jaar uit, na een boodskap na die ander luister, en ons kom nooit by die punt nie. Dit is soos, asof ons een jongman vat en ons geef hom al die theorie, al die theorie van intimiteit, vir sy leven lang, al die theorie, wat beteken dit? Sien, my benauwdheid is dat ons in die gemeente, ek wil amper sê by plek kom, waar ons verval in theorie, is goeie theorie, <laughs> maar ons verval dan, as ons daarby vastval, mense het ons niks. En daarom wat ek vanmorgen vir jou sê, kom tot stilstand en sê, Heere, waar is ek hier, wat kom soek ek? Nog een boodskap, nog een preek? Of Heere, het ek by die plek gekom en ek gesê, ek het genoeg gehoor, ek, dit moet de werkelijkheid van my leven worden. Jy sien, Abraham het hierdie ding gehad, en, en by, in Abrahamse lewe het, het het so ontstaan, dat daar by een punt gekom het, dat hy sê, hy was ten volle oortuig, en hy het nie vir een oomlik langer getwijfel, dat God by macht is om te doen wat hy gesê het nie, en hy het nie gelet op die verstorwe toestand van sy lichaam nie, in die vertorwe toestand van die moederskoot van Sarah nie, verstaan jy, daar moes een plek gekom het, waar Godse geest, in die geestrelm, om bevrug het, met Godse werke, wat reeds voltooi was, en wat sy focus weggedraai het van die onvermoe van die vlees, want ek en jy sit, en ons, het, ons leef in een situasie waar daar een onvermoe in ons vlees is, een onvermoe om die deurbraak te kry vir ons gezondheid, een onvermoe om die deurbraak te kry in ons finansies, een onvermoe om ons berg te skuif. God sê, wat is die doel van dit alles? Waarvoor kom ons by mekaar? as ons oor een jaar nog steeds in onvermoe gaan wees, om ons berg te skuif. As ons nog eh, oor een jaar nog steeds gaan siek word, en gaan siek bly. Oor een jaar nog steeds gaan ons hevelike opbreek en sky. Oor een jaar nog steeds met die selle goed gaan sikkel, as waarmee ons tot nou toe gesikkel het. Die punt is, daar moet die ergens kom. Daar moet die ergens kom by ons om te sê, heren, en, en dis my gebed, heren, dat, dat elkeen van ons, al is dit een keer, sal beleef wat het is, om die ervaring met die te hee, wat alle verstand te boven gaan. Die ervaring met die te hee, heren, want ek kan nooit weer, nooit, ooit weer, die selwe wees, daarna nie. Sien, dan word ek, dis waar oor ek wil praat vandag, die laatste vijf minuut, dan word ek een niesmaker. Dan lees ek nie meer die nies nie. Jy weet, ek en jy koop die rapport. Nou, ek koop hom nou nie, maar by wijse van spreken. Ons koop die rapport, dan lees ons die nies. En jylle sal my saamstem, dis oorwegend slechte nies. Die beste nies wat jy kan kry daarin, as die boels gewen het, as jy een boel ondersteuner is. Maar dat is weer slechte nies vir die stommers, of wat ook al. Die vertaam doet het werk. Maar ons lees, en ons lees slechte nies. En nou wat die Paulus sê, slechte gesprekken bederf goeie seres. Right so wat nou? Nou sê ek, ons gaan niesmakers word. As ek so dier die skrif loop, dan kyk ek, ach, as soveel van hulle in die skrif, maar kyk nou vir ou soos Joosef. Wat denk julle die rapport gesê, daai dag, nadat Joosef Faroos die droom uitgeleid, en hy het van een dag van die tronk voel na, na uh, die onderkoring in Egypte gegaan. En julle gedink die opskrifte en die foto's wat daar in die rapport was, daai in Egypte land, dan Kairo daai dag. Kan jy jy sal voorstel? Die nies wat hy gemaakt het. Wat het met Joosef gebeur? Wat het met Joosef gebeur? Joosef het in die hagelikste, die hagelikste van omstandighede, waar hy vir hom geen licht was, in die vlees gesien, geen uitkomst was nie, hy was vergeet, hy sê dit vir die skinker en die bakker, hy sê, ek is vergeet in hierdie tronk, hy is as een slaaf verkoop dier sy broers, hy was getrouw in Potiphar's huis, daarvoor word hy in die tronk gegooi. Hy word vergeet in die tronk. In die hagelikste van hagelike omstandighede, wat gebeur met hom? Hy sien die werke van God. En toe Faroe sy droom het, in die vlees, het Joosef klaar gesien in die geest. En hy leef Faroe sy droom uit, en hy word die niesmaker van die jaar. Ons kyk na Mooses, ons loop so deur so paar, ons paar minuten nog oor. Kyk na Mooses. Mooses is daar by die bos. Hy het gevlug van Faro af. En uh, nou, nou is hy by die bos. En al wat hy is, is een skaapwachter. Niemand neem notitie van hom nie, hy is onbelangrik, hy is niks. En dan, ervaar hy wat ek van praat vanmorgen. Hy sien hierdie bos wat brand. En hy kom by hierdie bos. En in hierdie bos, in hierdie gesprek, begin God om hom te bevrug met sy gees, met sy woord. Maar voor hy hom kan bevrug, moet hy eerst sy, sy besware, sy gebrek, sy minderwaardigheid uit hom uithaal. Wat is een gestry? Mooses sê, Heere, ek kan nie praat nie. Heere, ek is, ek is, ek is nie die ou nie. Heere, ek het een rekord. 100 verswaare. Maar tot die oortuiging in hom kom, toe stap hierdie 80-jarige opa, wat skape opgepas het, stap hy met sy voete terug Egypte land toe. En hy gaan leid die volk uit, na die 10 pla. En hy leid die volk vir 40 jaar dier die woestijn, en jy gedink wat die rapport daarvan gesê het. die man wat geluister, wat toegelaat het, dat God om oortuig van wie hy is. En besef jy, dit was 1500 jaar selfs voor Jesus in die kruis toegegaan het. En reeds 1500 jaar voor dit, het God al klaar die gerechtigheid gesien, wat Mooses so kwalificeer om met Godse gees gevolg te wees, so hy die werke kon doen wat hy moest doen die boonatuurlijke werke van die geestwereld in te trek en het sigtbaar te maak in die, in die vleeswereld. En so kan ons aangang kyk na Gideon, ou Gideon is daar in die pars, kyk wat hy sien, die Midianiet is die oorhand, en hy het nie een katse kans die Midianiet in nie, en God kom staan by hom, en God sê vir hom, die Heer is met jou dapper held, gaan in die kracht van jou, en gaan verlos Israel die hand van die Midianiet, en jylle kondou Gideonse besware, maar in hierdie proces, word daar, vind daar een bevruchting plaas, so, dat Gideon uitroep en sê, die Heere is my vrede, Jehovah, Shalom, die Heere is my vrede, En wat gaan doen? Hy gaan slag al die heilige koeie en hy maak vuur met die heilige boomstompe. En wat was die resultaat? Hy is in die Koran die volgende ochend. Hy het die reels gebreek. En die volgende dag, toe sy weer in die Koran, wat het gebeur? Toe die Minianite in die hordes gekom, hy die ramswoering geblaas, hy teen opgetrek en met 300 man die Minianite verslaan. Kan jylle sien, die niesmaker, waar het begin? Het begin by een ontmoeting wat hy met God gehad het. En die ontmoeting het om gebring om die heilige koeie van sy leven te slag en met God uit te stap. Jy sien, die heilige koeie het gemaakt dat hulle bly sit waar hulle sit. En die medianiet het die oorhand gehad. Maar hy moest daarvan ontsla raak. Dit het gekos. Dit het om amper sy leven gekos, want hulle wil hom doodmaak ouwer. Maar jy sien, hy het klaar gesien, soos een wat die onzienlijke sien. Gaan lees in Hebreus 11 hy sê, hulle het gekyk soos een, so, Abraham het gekyk soos een, wat die onzienlijke sien, so kan ons aangaan, ons kyk na, na ou soos David, David het, daar was een skaapwachter, die allemaal het om van vergeet, hy het om eers genooi na die eete toe, toe hulle koning moes half nie, maar daar in die veld, daar in die veld het hy met God gesit en gesê, hy is my herder, ek kom niks kort nie, en daar in die veld, het hy hierdie ontmoeting met God gehad, en toe die leeuw in die beer kom, toe sê hy, in Jesus naam, en toe, toe kanseleer hy, toe oorwin hy die leeuw en die beer, en die volgende ding, toe niemand daarvan geweet, die volgende ding stuur sy paam na die, na die front toe, en hier kom hy, en hier staan Goliath, en hy sê, wie is hierdie onbesneerde Filistijn? En wat gebeur? Julle weet wat gebeur. Wat denk julle die korant opskrifte gesê? Groot vooropgestaan, Saul het sy duisende verslaan, David sy tienduisende. Daar was een man met naam van Elia, hy was die alleen ou, die tisbiet, hy daar ergens in die gopse gepleit, langhaarig gehad, kameelhaarig gedra, die ouds gedink, hierdie ouds hy weerdo. Hulle wil van hom niks weet nie, hy het hom vervolg. Maar wie wat? Hy was die ene ou wat ontmoeting met God gehad, wat Godse stem gehoor het en gesê, so sê die heren. En die koning het hom gehad daarvoor. Hy was een prijs op sy kop. Maar wie wat? Hy het so met God gewandel, dat hy met een vierige waanperre recht in die hemel ingereid. Daar was een man met die naam van Daniel. Daniel het soos Jozef hierdie ontmoeting met God gehad. Hy het die onzienlijke gesien. En daarom het hy Nebukadneserse drome uitgeleg. En wat denk jylle die rapport gesê die ochend, toe Daniel aangestel is, hierdie balling aangestel is, as die hoof oor al die ministers van die provincies. En wat denk jylle het die, die korant gesê, die dag toe Belsasarom laat optrek uit die leeuwkeil uit, nadat die Heere die leeuwse bekke toegesluit het, kan julle julle self voorstel? Kom ons gaan aan, ons gaan kyk na Jesus. Wat denk julle die korante oor hom gesê? Hier is een vreemde man van Nazareth wat rondloop en allemaal gezond maak. En een evangelie verkondig van liefde. En van geen vergelding nie. En van jy my jou vijanden lief hee. Wat sy ouwe is dit die? kan jylle jylle voorstel, hier is nog een ou, nog een blinde ou, kan jylle die foto's van die blinde ou sien, van Bartimeus, daar tegen Jerichose Mier, die foto's in die korante van allemaal wat hy gezond gemaakt het, kan jylle dink, die opskrift in die korant, die dag, toe hy in die kruis gehang het, die foto's wat hy geplaas het, toe hy in die kruis gehang het, en hy gesê het, gedink het, dit was een mislukking, maar hy het nie gesien in die geestwereld wat gebeur nie. Mense, dis ek en jy. Dis ons rol. As ek en jy by die plek gaan kom, om die liefdespel te geniet. En dit is al wat ek jou sê vanmorgen. Luister, Godse geloof is vast. Ek weet dat jy glo in Godse gerechtigheid. Jy het het aanvaard. Die probleem is tussen hierdie twee. Om my geloof te bou so dat ek Godse geloof kan accommodeer, so dat Godse geloof gaan maak het ek vir die berg sê, wat moet ek doen? Ons het gesê, voed jou met woorde van die geloof, bly in die rechte gesprikke. Um, ehm, die derde punt wat ek vrede week gemaakt het, is geniet die intimiteit. Geniet die intimiteit met Godse gees. En nou het ek vir jou vanmorgen gesê, gaan geniet die intimiteit met Godse gees, tot die mate, dat jy by een plek gaan kom, wat sê, ek het het ervaar, het is veel beter, as die beste, wat ek ooit geken het. In intimiteit, met my man of met my vrou. Dit is veel beter as die hoogste wat vlees kan aanbied. Ek wil jou uitdag vanmorgen. Gaan sit op die Heere se skoot. Gaan maak tyd met hom. Gaan soek hom. Gaan soek hom totdat. Gee ag op die profetiese woord totdat die dag aanbreek. Môre ster in jou hart opgaan. Totdat tot daai dag. Want ek weet as dit gebeur het dan het Godse geloof ingeskop. En dan sal ons in die rapport lees van jylle, van ons, as die niesmakers. Want dan sal ons sien hoe dat die onsigbare sigbaar word. En dan sal ons sien hoe die skrif in vervulling kom, wat sê, hoeveel beloftes daar ook al is, in hom is hulle ja en amen. Ons sal sien hoe dit die beloftes wat in die geestwereld reeds volbring is, in die vleeswereld gaan manifesteer ons gaan sien, hoe dat die skepping wat met reikhalsende verlange wag op die openbaarmaking van die kinders van God, hoe die skepping gaan uitbreek en handen klap, omdat Godse woord wat hy gestuur het, soos die reen in die sneeuw, om sal behaag dit wat hy uitstuur, en dan sal die berge en die hevels, die aarde, die skepping, gaan reageer, daarvan gaan jy lees in die rapport. So miskien sal ons een van die dag ook begin rapport te koop. Miskien is dit dan net om ons self te aanraak te lees ek sien jou. Ek sien jou om, om die grootste geskenk, wat ek en jy, wat enige mens kan hee, om die geest van God binnen om te hee, om die heerlijkheid en die ekstase te ervaar en te beleef, van die proces waarin hy in jou sy saad oordra, waarin hy die skakel maak binnen jou, waar hy jou bevrug, met Godse geloof, so dat die berg nie langer teer praat, wanneer jy met hom praat nie. Dankie vader, as eer die vermoorde, dat jy met ons bemoeienis maak in dit alles, dat ons duidelik weet wat die begeerte vir ons is. Heren, dis, dis my gebed vanmorgen, dat elkeen van ons, elkeen van ons, dit sal weerken. Dit sal ervaar. Ie aanraking, die oordrag van die saad, die heerlijkheid en die ekstase sal beleef van wat het is, om een met u te wees. Nie net vandag nie, maar elke dag, Heere, dat dit die opvolgende, dat dit die essentie sal wees van ons levens. Ons eer hier daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen moet iemand iets sê. Ek sien julle. Ek sien jou hierdie week om te gaan ervaar wat jy dalk nog nooit ervaar het nie. Ek weet, ek weet dat die Heere op een pad is met hierdie gemeente. En dit gaan nie die selwe wees as laas jaar en voor laas jaar nie. En die verskil leen nie in die sigbare goed nie. Die verskil leen nie onsigbare. Ek sien jou om dit te gaan ontdek. Soek dit. Soek dit met jou leven. Heere, sien vir julle met een wonderlijke week.